ikkinchi deydig'ini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuqorida biz avvalan zikr qilib o'tib ketgan hadisda inna habba shayin Allah azza va jal al g'uraba degan alloh azza va jallaga eng suyukli bo'lgan ish g'iriblik degan g'iriblar degan biz ilgarima buningga aloqador temalarga to'xtalib o'tgan bugun yana shuning aloqador boshqa mazmun haqida to'xtalib o'tishni inshaalloh men bir to'g'ri ko'rdim nima uchun degan vaqtida qarindoshlar o'zimizni ojiz sanab qolamiz allohni oldida rost bizni ojiz hech qanday ishimga arzimaydigan shu manidan yaratilgan oltindan yaratilgan emas shu manidan yaratilgan ojiz bandalar ham mo'minlarning oldida ham biz ojiz beshimiz tuvan chunki alloh subhanahu taolo qur'oni karimda mo'minlarning sifatini bayon qilib kelib astag'izbillah azillatin alal mu'minin mo'minlarning oldida qor beshini egib turdi qanotlarini yeyib turdi yuvosh anandan keyinchi ruhama baynahum ular o'z ichida nihoyatda mehribon rahimdil deb qo'ydi shunga biz allohning oldida bek ojiz va qarindoshlarning oldida ham ojiz va undan boshqa qarindoshlar manju va xitoylar sharq turkistonga besib kirgandan keyin sharq turkistonga besib kirgandan keyin bizni yana ko'plagan ojizliklar ko'rildi buning yuqori pallisi mana mushu yillarda ro'shan aks etmoqda vatanimiz sharq turkistonda shuning uchun bizda ham e, hamma bir ojizlik tuyg'usi paydo bo'lishi biz nima ish qila olaydik qo'limizdan ish kelibdi degan bir ruhiy mag'lubiyatchilik sonimiz qanchalikda bizning Eğer kılırsak bizden devletimiz yok. Der, bir xil ruhiy tushkunlik paydo bo'lishi mumkin chunki vatanda shu oshxonlarni shiltadigan sal uzunroq kaltaklarmi yig'ib ilindi qassoblar yoki baqqollar shiltadigan tovuzni silib tijoratini qiladigan baqqollarning va ve kasaplının bilan yig'ib ilindi bular karak texmi o'zimizni ojiz sanishimiz mumkin Şeyhim özümüz ne? G'irib, miskin sanışımız mümkün. Lekin Allohning qo'shuvini mo'minlar bilan birga. Mana mushayid ko'z oldimizda ko'rinib turgan Hem dengiz ham Allohning İmanımız Iymonimiz kuchli bo'lsin. Valillahi junudus samawati vel ard. Osmon zimindagi barliq qo'shin Allohning deb qo'ydi. Ondan boshqa valillahil izzatu ve li rasulihi va lil mu'minin. G'alba, izzat Allohningki. Allohning payg'ambarining mu'minlarning deb qo'ydi. Xo'sh, o'qishinglar dengizdan iborat o'qishun. Ha? Shamoldan iborat o'qishun, chaqmoq yomg'irdan iborat o'qishun. yerdan iborat o'qishun ostimizdagi tug'an shu kofir bilan ko'tarib turayotgan yahud nasron ko'tarib turayotgan yerdan iborat o'qishun allohninki undan boshqacha maloika farishtalar ham allohninki uning ichidagi eng kuchli bo'lgan jibril alayhisalotu vassalam ham allohning qo'shunidan bir qo'shun katta qo'shin undan boshqa jinlardan bo'lgan ham allohdan qo'shinlari bor iymon etgan jinlarni hem Allah'ın koşulları var. Demek ki biz ojizmikanmiz qarindoshlar yo'q bizni sonimiz ozmikan yo'q biz sonimiz esli küp. biz kuchlik asli lekin shu psixik jihatki mag'lubiyat ruhiy mag'lubiyatchilik bizning sonimizni oz kuchimizni oz ko'rsatib qo'yamiz asli ish unda emas biz iymon bilen, e'tiqod bilen, tahlil qilgan bo'lsak bu temalarga kirishadigan bo'lsak va shu vaqtgi materialni ko'radigan bo'lsak qarindoshlar kofirning soni eng oz chunki jinlarning shiriki kofirlarning soni cheklik insonlarning shiriki kofirlarning ham soni cheklik allohning qo'shuvini qarindoshlar insoniyatga bayqanmoqliq dengizning ostidagi jonivorlarni bayqanmoqliq cheksiz olam bepoyon dengiz degandek kelimalarni ishlataylik oxirini topolmag'achqa mana mushunda bepoyon çeksiz qo'shinlar Allah'ninki. Buni tarixdan buyon to hozirgacha fan olimlari mayli astronomiya bo'lsin, ha? Mayli jug'rofiya bo'lsin, mayli fizika bo'lsin, hech bir olim mana bu Allohning qo'shinlarining hisobini chiqarib bermagan. Osmondagi yulduzlar Allohning qo'shini qo'shini emasmi? Qo'shini. Allohning qo'shini. Ana shu ancha muncha ko'rayotgan, saqib tushayotgan yulduzlar Qur'oni Karimninki dalili bilan shaytonlarga etilgan o'q yulduzning sonini texnik olimlar aniqlab bera oldimi yo'q yo'q iymonimiz bor u yulduzlar allohning valillahi junudus samavati val arzning shirki faqat bir parchasi xolos quyosh oy va koinotdagi barcha shaylar <coughs> dengizning ostidagi osmonni uchayotgan yerning ostida tug'an ko'zimiz ko'rayotgan ko'migan makro mikro jonliq jonsiz aqlliq aqlsiz demakchi insonlarchi kofirlar bilan jinlarchi kofirlardan boshqa barcha qo'shin kim bilan birga biz bilan birga biz kuchlikmi alhamdulillah alloh subhana taolo bizni kuchlik yaratgan lekin ruhiy mag'lubiyatchilik xato tashviqotlar bizni ojiz tushkun ko'zdi qo'yaqliq qaranglar har millatdan tashkillangan musulmonlar dunyoni qoplab turibdi Muşlarning hammasi bizning qarindoshlarimiz. Insonlarning shirkin sanaydigan bo'lsak, mu? Doğru. Shular bilan biz vositalik bog'lanib turamiz yo bevosita bog'lanib turamiz. Demak, qarindoshlar, biz ojiz emas. Hamda rost ko'zimizga ko'ringan ba'zi ahvollarni yuqorqi hadisga tayanib turib, bog'lab tushuntirib o'tib ketamiz. Yuqorqi hadisda inna habba shay'in ila Allohi azza ve jal al-ghuraba Allah Alloh taolo yaxshi ko'rgan narsalarni eng yuqorisi birinchisi mush g'eriblar dedi g'orabalar dedi demakchi biz avvalgi tahlilimizni o'zi tahlil qilgan bo'lsak bizni aytib kuchlik sonimiz ko'p bo'lgan bir qo'shin ekanmiz agar iymon e'tiqodimiz bilan tahlil qilgan bo'lsak mana ashida kuchli qo'shin sahoba ikromlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam va barliq ambiyo payg'ambarlar va ularga ergashguvchilar ana shu kuchli qo'shinning qatorida man bor deb turib e'tiqod qilgan va shu e'tiqodi bilan nurg'un janglarda g'alaba qilgan masalan Musa aleyhissalatü vesselam Beni İsrail'ine geçtirip Firavun keyinini qoğlab kelgan vaqtida mana mushuni o'xshaydigan buni katta dengizni o'ttirsin Alloh subhanahu taolo yerib berdi shunday bizlar emas. Xiyoliy fantaziyalik bir gepemez bu. Xiyoliy gepemez bu. Gerçi kafirler onu inkar qismi xiyoliy gepemez. Allah Alloh subhanahu taoloninki guvohligi bilan bu iş tarihte amaliy bo'lib o'tdi. Musa Aleyhisselam'ın ağaçın uruşu bilen yerilip gitmedi ya Allah'ın izni bilen, ki şu buyruk bilen Musa Aleyhisselam'ın sebep kılıp ağaçın uruşu bilen qada qildingiz, yerildi qarindoshlar. Shular bunday emas. Demakchi dingiz biz bilan miyken? birlamasmikan? Qo'shunimiz mikan, qo'shunimiz emasmikan? Qo'shun iymonimiz kuchli bo'lsin. Bunday misollar nice ko'p. Dalbal qilamiz shunda qarindoshlar. vaqt kelganda agar bizda samimiyat bo'lsa ixlos bo'lsa alloh taologa bo'lgan samimiy shay taqvodorlik bo'lgan bo'lsa qarindoshlar biz ojiz emasmiz kuchlik biz vatanlarimiz vatanlarimizdan chiqarib yutildik yoki dinimizni saqlash uchun sug'urilib chiqib ketdik dinimizni elib qochdik ha dinimizni saqlay desak turolmadik mana bu nuqtalarga qarab insonning sal jala shunidi chunki shu yuqorqi shu mo'min ananing qo'zg'algan vaqtida o g'erib bo'libmi vatanimiz sharq turkistonda shunday hol bo'lyotidi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu bisharat bergan shu g'iriblik balag'at ketgandan keyin sal aqli hushimizni tepmagandan keyin kelgan bo'lsimi yana mayli lekin bu g'iriblik bu g'iriblik onaning qo'sig'ida boshlandi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 boshqa shaharga safar qildi qaranglar shu onaning qo'shig'ida topgan g'eriblikni ozdab dunyo ko'z ichib ishimizni bilmagan holatda ko'zimni tek yaxshi ko'rmaydigan shunda bir narsidi holatda bu g'iriblik yana davom qildi bu g'iriblikni uni onasi ham birga totdi shu siz dunyoga tushgan siz uchinchi sinf qolganligingiz uchun farzandni to'rtinchi sinf qolganligingiz uchun mana hozir birga ijozat qilibdi ikkiga ijozat yo'q ekan hozir ikkinchi sinf qolsangiz siz g'eribkansiz mana bu g'eriblik onangizning qo'shqidan tushib yana davom qildi bir mazgil onamiz bilan u yerda bu yerda qechib yurib safar jafosi iqtisodiy qiyinchilik o'z uyida turolmaslik qavmi qarindoshlar bir yerda bo'lolmaslik mana bu g'iriblik ham shu tariqa davom etaverdi undan boshqa bir oz shun bo'lgandan keyin maktab ishiga yetgandan keyin majburan to'qqiz yillik majbur ma'arif deb o'zining buzuq e'tiqodini ya'ni shu o'zini maymunni yaratilgan degan shu e'tiqod bo'yicha sizni tarbiyalashga urindi g'iribni cho'ngi yana sizga yuzlandi alloh subhanaa taolo odam alayhisalotu vassallamni loydan yaratgan bo'lsa meni onam bilan dadamning manisidan yaratdi degan shu e'tiqodniki yana alloh taologa bog'layotgan shu e'tiqodimizni o'zgartirish uchun maymunga bog'lab qo'ydi bu sizga qilingan zo'r ahonat sizning e'tiqodingiz qilingan katta hujum ki texmi yuqori pallisi bu g'iriblik ham davom qildi xo'sh majburan maktabga operildingiz bu yerdachu bu yerda qiz o'g'illar aralash Bu mu musulmonning farzandiga yeni bir g'iriblik geldi. Çünkü chunki tatip şu kız qiz arılışıp aralashib o'tgandan cho'ng'ig'anda aqlini topganda bu odatga tushib qoladi unidan cho'ngroq aralashadigan ish chiqadi ham shundoq bo'lib keldi lekin zaminning yana shunda bir yerlari borki kichiklar qizlar qizlar maktabida o'g'illar o'g'illar maktabida uyallarni qizlar qizlar bilan o'g'illar o'g'illar bilan o'ynaydigan ana shunday holat yana ham zaminning boshqa yerlarida insonlar tepiladi biz uning amaliga guvoh bo'ldik xo'sh g'iriblik shu tariqada yana davom qilyotidi maktabga kirgandan keyin yeningiz o'tirgan sizni jinsingizdan emas birinchi ikkinchisi yerim yalang'och kirgan ayollar sizga dars o'tdi agar boshqa yoqqa qaravasangiz hayo qilib sen nima darsni tushunmaysan ko'zimga qara deb turib sizni tanqid qilib bu g'ayritliqqa yaqin g'ayritliqni qo'shdi maktabda o'qidik hammamiz bilamiz buni majburan bu g'irpiq davom qilyotdi qaranglar vaqtni o'tishiga ergashib mana yaqinqi mezgillarga kelgan vaqtda qanday qildi oilangizga berish amaldan qoldirildi shu maktablar yotoqliq bo'ldi tomoqingiz shu yerdan yotiqingiz shu yerdan demakchi demakchi uch yuz oltmish kunninki uch oy uch oy yoki ikki oy onangizni yiniga berishga ijozat boshqa vaqtida shu g'iriblikni texim yuqori pallaga yetkazish a shu o'ziningki zolimligini texim chekka yetkazish uchun sizni oilangizdan ayriding chunki oilangiz mo'min oilasi sizga islomiy buloqdan sug'uradigan shunaqa oila shu vajidan sizni oilangizdan aridi demakchi g'iriblik yana davom qilyotidi g'iriblik yana davom qilyotidi xo'sh imtihon beradigan vaqtida har xil buzuq e'tiqodlar yezildi odam maymundan to'ralgan xudoga e'tiqod qilish xudoga ishonish bu xurofiylik insonlar burun koinotning sirini bilolmay nima uchun yomg'ir yog'adigandi nima uchun yer tevraydigandi nima uchun chaqmoq chaqadigandi nima uchun shamol chiqadigandi nima uchun bu kech kunduz bo'ladigandi mana bu masalalarning sirini topolmay bir ilohiy kuchga bog'lab qo'ydi endi biz mana hozir topdik Yaning nima uchun tevraydiganligi yomg'irning nima uchun yog'adiganligi va hokazo sirlarni yashdik. ilohga muhtoj emasmiz xudoga muhtoj emasmiz shunga endi iloh bor xudo bor deganlar bu xurofiy ilmsiz kishilarning deydigan so'zi degan bu narsa bizga tengildi imtihonlarda shu savollar yuzildi mana g'iriblik ham davom qilyotidi oliy maktabga bering agar siz shu majburiy marif kirdingiz oliy maktabga bering g'iriblikning yuqori cheki shu yerlarda ko'rildi o'qib boqqanlar biladi har qanday oliy maktabda bir o'rmonliq bor nomini ayt chiroyli uninki bu yerda tehi sizning xizmatga chiqish jamiyatga yuzlanish oldidagi bir bosqichingiz bo'lg'achqa sizga alohida alohida vatanparvarlik tarbiyasi kommunist e'tiqodi va hokazo masalalar texmi izib izib izib ichirildi demak g'eriblik qanday qilyotidi yana davom qilyotidi xo'sh siz shu paytlarda iymon islomga musharraf bo'ldingiz yo bir haqiqatchi kishilar bilan uchrashish ustozlar bilan suhbatlashish yoki shu barda yozilgan islom haqiqatlari oshkorlangan kitoblarni o'qish orqali haqiqatni tepib qoldingiz o'zingizning allohning bir bandasi ekanligingizni bilib qoldingiz xo'sh qaytib keldingiz ha qaytib kelib uyga kelsangiz qavmi qarindoshlaringiz tarafidan siz chetlashtirildingiz agar siz namozni uzunroq o'qigan bo'lsangiz nap ro'za tutgan bo'lsangiz namozni o'qigan bo'lsangiz gapsiz so'z sherikitingizda alohida bir kishi bo'lgan bo'lsangiz siz shu haqni tushunmagan qarindoshlaringiz oldida yana g'erib bo'ldingiz sizning uyingiz ham sizning g'iribligingizni davom qildirgan bir makon bo'lib qoldi agar sizni boshqacha fikrlar bo'lsa man dinimni elib u yoq bu yoqqa chiqdiman deydigan ishingiz bo'lib qolib qolsa bu g'iriblik yuqori chiqadi agar siz muhojir bo'laman mujohid bo'laman desangiz bu g'eriblik ashaddiy sizga qarshi ko'z boshqacha qarab maqadi qalag'a chiqsangiz o'zingiz allohdan qo'rqib shu tadil arkanlari bilan shu huzurlari bilan namozni o'qib namozxonlarni olsangiz shu namozxonlar oldida siz g'erib chunki u namozxonlar shu namozni o'zininki barliq amallarini tuzaydigan darajada o'qimag'an shu namozni shundoq ixtiyorliq bir vazifani ado qilgandek lekin siz allohni rozi qilaman deb ta'til erkalarni o'qisangiz ana o'sha namoz alloh siz g'irib siz g'irib agar siz ro'za tutsangiz ro'zadorlarning orasida siz g'irib hojilarning oldida siz g'irib agar siz tijorat qilmoqchi bo'lib kelib man halol yo'lida maqsad topay haromga aralashib qolmay va o'z oilamni aloldin rizqlantiradigan bo'lsangiz pulni tijorat qilmoqchi bo'lgan sheriklaringizdan oldin siz g'erib chunki ular halol haromni arimayotgan jazoni arimayotgan mana bu masalalar kelgan vaqtida siz birga tijorat qilmoqchi bo'lgan ana shu sheriklaringizni oldida g'erib agar siz uyingizdan sirtqa chiqsangiz sirtdagi buzuqchiliklarni ko'rsangiz ko'zni yumib yomon qilinmaydi mana bu muhit aldı hem siz girip. Hakimiyet aldı da abayda bir tepki ettik. Tekrar girip. Hoş. Hem de o'sha girip kim tügitey der yurtingizni tashlashga to'g'ri Demek ki siz ailenizde tekrar girip, yurtunuzda tekrar girip sirtqa chiqdingiz. Hamda sirtdan bo'layotgan bu giripchilik. Ama biz oldi deb deb ketdik qarindoshlar. Mana <coughs> mazir nuqtalardan qarasak, biz ojizlik his qilamiz ne lekin avvalgi nuqtaga bog'laydigan bo'lsak biz eng kuchlik sonimiz eng ko'p shunday kishilarmiz xo'sh hamda bu g'iyritlar haqida yuqorqi hadisda ana shu g'iriblarni alloh subhana taolo eng yaxshi ko'rgan alloh taolo eng suyimli ish g'iribliq demakchi diningizni ilib kechib yuqorqi g'iribchiliklarni beshingizdan o'tkazgan bo'lsangiz qarindoshlar alloh taolo eng yaxshi ko'radigan bir holatda turibsiz shuning uchun buning ham mayuslanib ketmang faxrlanang ilgari biz deb aytib ketgan bu yerda deb aytib ketamiz undan boshqa bu vaqtga kelgan hadislar ham bor بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء islom g'irb bilan boshlangan demakchi bu g'iribni sayyidimiz ashraful anbiyo payg'ambarlarning eng sharafli bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam topgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham uyida g'erib bo'lgan o'z qabirisida g'erib bo'lgan o'z yurtida g'erib bo'lgan qichqirib bitilgan bizga o'xshash demakchi bu g'eriblarninki besh kim ekan qarindoshlar payg'ambar alayhissalom siz tahlizga tegish kishimikan ish emasmikan siz tahlizga tegish kishi ekan agar yetim bo'lib qolgan bo'lsak payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yetimki ammo u ota onangizni bo'lmasqa kichik yetimlar sizga ega bo'ladigan sizni chechingizni birisi julsa yaqingizni birisi tassa ayolingizni ko'z oldingizda dafsanda qilsa shuni ega bo'ladigan bir kishining chiqishi mana mao yetimlikdan qilganlik shunga harakat qilaylik qarindoshlar shunga harakat qilaylik bizniki haqiqiy yetimlikni ko'tarib o'tadigan shu holatni barpo qilish uchun tinimsiz harakat qilaylik xiyolimiz har vaqt shunga bo'lsin mana mao haqiqiy yetimlikdan qutulish ota onamizni bo'lmasdi u kichik yetim deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham ana shu haqiqiy yetimlikdan qutulishga harakat qildi oxirida madina islom davlati qurildi mana yetimlikdan haqiqiy shu chog'da biz totgan bu qutqani qarindoshlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam totgan a onam dadam sizlarga pidolab ketsin yo rasululloh degan mana shu zot g'irplarninki bosh rahbari sayyid edi demakchi biz shularning varislari ekanmiz Sahabi ikromlar tatdi bu g'iyriqni Sahabi ikromlar qattiq tatdi qarindoshlar ana shundoq g'iriblik bilan boshlandi o'tirliqni bu g'iriblik tugidi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam madinaga kelib islom davlati qurgandan tortib toki eng oxirgi xalifa usmoniy xilofatining oxirgi xalifasi abdulhamid xon davrigacha g'iriblik tugagan lekin ana shu 90 yil mobaynida bu g'iriblik yana boshlandi Demek ki, səyaudu qariban kema bada degan mana ko'rildi. Pat arada ya'ni qaytidi bu g'irbiqqa avvalda bo'lganga o'xshash, avvalda boshlangan o'xshash dedi payg'ambar sollallohu alayhi Bana Mana başlandı. boshlandi. Xo'sh. Buning uchun esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam fatuba lil ghuraba. Ashu boshlangan vaqtidagi g'iriblarga tuba degan jannat bo'lsin. Ya'ni tuba degan jannatga bir daraxtning ismi. Jannat bo'lsin. Yoki shu esa hoş mübarek olsun dedi yani bir mənada. Qaraqlar. Ondan başqa qəriblərin sorğu vaxtı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm amal qoraba ya Rasulullah degan vaxtida al-muzza minal qabail. Özünün qabillərindən, yurt məkanlarından suğurulub çıxıb getən kişilər dedi. Mana biz suğurulub çıxıb getən kişilər, yoki yana bir mənada çıxırıb getilgan kişilər. Mana biz çıxırıb getildik. Hədisga naq tushdik. Peyğəmbər sallam şəriləb bədi qorabalarının kimligini. Yeni bir hədis tushilsa, qila "Amanil Gureba ya Rasulullah" degan vaxtida al farrarun bidinihim o'zining dinni qochqanlar dedi yana bir rivoyatda allazina yuslihun nas insonlar buzilgan zamon buzilgan vaqtida isloh qilguvchilar yaxshilik buyurib yomonlikni to'squvchilar mana mushular g'eribkan qarindoshlar mana mushular g'eribkan hamda bu g'eriblarga avvalida tuba bo'lsin devatdi qo'shma muborak bo'lsin yoki jannat bo'lsin devatdi Ma keyin ise alloh Teala eng suyumlik ish gıybet dedi. allohu akbar Allahu Ekber. Qarindoshlar, demakchi g'iriblik Alloh taolo eng suyimli ish Xursand bo'lgan ishkan. Ma yana bir manni qirgan vaqtimizda biz g'irib bo'lib, musafir bo'lib, islomiy davlatimiz yo'q turgan <coughs> va yetimlikdagi davom qilayotgan mushunda bir paytda g'iriblik holatda turibdik. Lekin bu ma bir manni qirgan vaqtida Alloh eng suyimli payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jannatdan bishorat bergan persiz etken. Şuna meyislenmeyle, şükürleşmeyle, devamlı nişanımızı toğru bikti bilip, aldığımız karat mine verilir. İnşallah Allah Teala her vakit bilen birge. Şu çağda yukarıda bizde bitip gitken kainatki barış koşullar bizilen cür. Malaik ferişlerinin ki sahabi keremlerge yardım güçüşken ahvalatlarından odan haber var ha? Cam meydanlarında. Hem bununla tirik shohidlar bo'lgan edi ham qarasa dushmanlarning gaydalariga qilich urilgan asli hozir qilich ishlatilmaydi hozir jang maydonlarida qilich ishlatilmaydi lekin qarasa dushmanlar kofirlar gaydini qilich urilgan holatda yiqilib yotgan mana bunday qishlarga hozir tirik shohidlar bor demak allohni yordami ila ham to'xtab qolmoqlik qarindoshlar shu alloh subhanaa taolo bu hozirmi bor hech o'zgarib qolgani yo'q Allah'ın kemali kudreti, Allah Teala'nın yardımı ile hem hiç kemlek kalmak, kurtap kalmalık. Allah Teala her vakit müminler bilen bilir. Bu işi üzülüp kalanı yok. Şu Allah Teala'nın yardım biri ile hem devamlı şıvatıdır. Devamlı şıvatıdır. Şu an ben garipken ben, ben miskinken ben, benim bir dövüntüm yokken, benim çiçimde zulgallarının edimini verdiğin kişiler yokken, benim ferzentimde ayalımın kusuğu da har xil qiyinchilik zo'rlar bilan o'ltirgan qotillarning adibini beradigan kishilar yo'q ekan deb mayuslanib qolmaydi qarindoshlar bir jihatdan shundan qutulish uchun shu chechimizni julg'anlarning adibini beradigan dodimizni tepilish uchun harakat qildi payg'ambar alayhisalom harakat qilgan axir o'zi davlatni qurdi xalifasi bo'ldi yana bir jihatdan shu desa qarindoshlar bizni shunda aytqat bo'lsinki koinotdagi barcha shaylar biz bilan birga ekan inshaalloh alloh subhana taologa samimiy sodiq bo'lsak samimiy sodiq kishilar tashkillangan bir turkum kishilar bo'lsa bir jamoat bo'lsa inshaalloh alloh subhana taolo shu holatni kun sayakun vujudga kel desa vujudga kelgan holatni berishga alloh taolo qodir ham ulamolar shundaymi shu yuqorqi kun sayakun degan oyatni oyat orqali shariat Ama bizde bir samimi, sadıqlıqqa qilish kerak. Alloh subhanahu taolo bizdan samimiyatni, ixlosni ko'rsin. Alloh taolo shuni bildirli, ish amaliy shartlarimiz qilib, inshaalloh Alloh subhanahu taolo bizga qalbi nusratni beradi. Qanday qalbi nusratni beradi? Barliq koinotdagi jinlar ichidan chiqqan kofirlar bilan insonlar çıkan chiqqan kofirlardan iborat soni oz kishilarga qarshi barliq yo dengiz orqali, yo shamol orqali, yo yer orqali ya maraki periştile arkalık biz köymügen. Ya çınladın mı an koşullar arkalık. Ya şamalla arkalık bizden düşmelerimizni Allah Teala halak kılmış kadir. En tarihte şundak bol diye bunun abay meselelerini bilip gittik. Allah Subhanahu Teala hemimizin hakkı sizi bakarar kılsın. Amin. Sözlerimizden müşahede kaplanmayı, hayatımızı icra etsin Allah'tan sorayım. Amin. Allah Teala her vakit o'zi yaxshi ko'radigan kishilar bilan do'st qilib bersin va shularni jamoat amin gunohlarimiz tufayli bizni ozg'in yo'llarga boshlab qo'ymasin amin ittifoqligimizni alloh subhanaa taolo texnik kuchli qilib bersin amin har vaqt qo'limiz bilan emas yuragimiz bilan ko'rishadigan quchoqlashib ko'rishadigan mehr muhabbatni alloh subhanaa taolo paydo qilib bersin amin gunohlarimiz tufayli avvalgi tartgan shu zulm hayotga qaytib kelishni alloh subhanaa taolo saqlasin amin alloh taolo hammamizni haq borasida bir saf qilsin Amin. so'zlarimizni qalblarimizni ham birga qilsin Amin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته